To sam mogu i sam da uradim. <laughs> ja ću sjest ako ne smeta. Ima prije se izvinjava. Znači znači, da, da vas imam ovdje ispred, da mi neko ne pobjede možda ovdje. Kako se brate, su svi dobri? Ne, dobro. Dobro, onda su se osjećati kao da su, kao da su došli da mi podnesu izveštaj za nešto, nešto. ovo koji bude. Da bi sad se ti zadovoljili. Ne radi, ja. Kaj im šao. Kaj im šao. Samo da. Kaj im šao. U ovoj ću se Bosni i pa će ga najde da si daje. Danas sam vidio jednog e, brata e, kako otvara ono vrata ovako prema gore. znao kome govori, a vidim sad da nosi se sad, se razumiješ, reda radi ono ukrasa, kaj li Da zastavim.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 njegovoj mudroj objavi obraća se poslaniku sallallahu ta'ala alihi wa da svome umetu dostavi jednu veoma važnu poruku da umetu islama dostavi nešto čega ukoliko se budu pridržavali bit će spašeni ukoliko se toga budu konili, ukoliko to bace sebi za Oni će biti osuđeni na propast, a i bit će od izgubljenih volijadmila. Gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ تَحَرَفُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ I ne budite poput onih koji su se u vjeri njihovoj razdvojili koji su se u vjeri njihovoj razišli, nakon što im je jasan dokaz došao, a takve čeka teška patnja. Jevme te bjeddu uđuhu, a te sveddu uđuhu, na dan kada će neka lica biti svjetla, a neka će lica biti tamna, فأما الذين صدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أوني شيا سفرت بيتي زرست أذنبي روالي نكون وشك إيمانا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأسيتيتي كازنو زبوغ أونوغا وشتوست أذنبي روالي وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله fiha A oni čija će lica biti svjetla i ozarena, bit će u milosti njihovog gospodara, oni će u toj milosti vječno ostati. Gospodar na subhanahu wa ta'ala ovim savjetuje kako trebamo postupati u svojem dinu. Znači poruka je tereta ukoliko vjeruješ u gospodara subhanahu wa ukoliko vjeruješ u sudnji dan, ukoliko vjeruješ u dan proživljenja, a dan proživljenja je fitna ljudima. Dan proživljenja je veliko iskušenje ljudima koji zagovaraju da vjeruju u svoga gospodara subhanahu wa ta'ala, ali odbijaju da se odhode prema onome kako ih je gospodar subhanahu wa ta'ala naučio preko njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dolazi direktna objava od gospodara Đelešanu još za vrijeme života poslanika sallallahu alaihi wa sallam da bi se zajednica koja se tek formira znači ona mlada zajednica Islama koja tek upoznaje put ka uzvišenom gospodaru Subhanahu wa koja se tek uči izgrađivati od čega se treba čuvati, šta to treba praktikovati, kako treba zaraditi zadovoljstvo gospodara Subhanahu wa a još je taj proces u toku, već gospodar Subhanahu wa ta'ala upozorava muslimane čega se trebaju čuvati i kako ne smiju postupati da se ne bi udaljili od njegove milosti. Pa ih upozorava oni koji su se razdvojili u njihovoj vjeri i međusobno su se razlišni i gospodar subhanahu wa ta'ala ovim ajetom direktno sa neba iznad e, arša, iznad sedmog nebesa upozorava muslimane i želi im reći da ukoliko se ne prihvatite mudrosti i pronisljivosti onoga što sam vam ja objavio preko ovoga poslanika koji govori vašim jezikom, a on je neuk, ne govori po hiru svome, već po onome što mu se objavljuje, ukoliko ne poslušate to i ne prihvatite se toga, bit ćete sigurno osuđeni na propast. Zašto? Zato što oni koji su se prije umeta islama razvojili, razvojili su se u vjeri, su se međusobno upravo iz jednog razloga, a taj je razlog neposlušnost poslaniku koji je bio njima poslan toliko su istraživali mahane i nedostatke njihovih poslanika da su se čak neki od njih usudili da idu u krajnost pa su uhodili svoje poslanike, ne bili im čak i na tijelu vidjeli fizičke mahane i nedostatke, da bi i to iskoristili kao valjan argument i dokaz za Za neprihvatanje poslanice uzvišenog gospodara, subhanahu wa ta'ala. I danas ima ljudi koji ite kako istražuju mahane poslanika sallallahu alihi wasallam kroz mahane i nedostatke ljudi koji pozivaju u din gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači u pitanju je opasna stvar. U pitanju je žiža svog života. U pitanju je svoja sudbina. A kada govorimo o sudbini, ne mislimo na ovaj kratkotrajni dunjavnik, nego mislimo na vječnost koju je gospodar subhanahu wa ta'ala pripremio kako meni, tako svima vama ovdje prisutnima, tako svima onima od Adema alihi salatu pa sve do zadnjeg insana, na dan kada će biti proživljeni, a i mi sa njima, da stanemo pred sud gospodara subhanahu wa ta'ala. Jer to je ona deldena o kojoj poslanik Alehi Salatu Wasalam govori. Kur'an je ispunjen učenjem imana u gospodara subhanahu wa ta'ala i uvijek gospodar žele upozorava na kraj vjernika, na kraj ljudi i na ono što će im se desiti na ahiretu, a kada govori o Dunjaluku, gospodar subhanahu wa ta'ala govori šta? Samo na nekoliko mjesta i ono u smislu zaista i ukras ovog Dunjaluka, jel da ovakav ili onakav, Zaista je ovaj svijet kratko kratkotrajan, čak gospodar Subhanova Čala, što je vama svima dobro poznato, ovaj svijet već naziva minulim svijetom, jel da? Vola l'ahiretu hajru leke minel ula i tebi je onaj budući svijet bolji od ovog minulog, od ovog prvog. A on još uvijek, on još uvijek šta? On još uvijek traje. kada govoriš o zajednici islama, kada govoriš o zajednici muslimana, kada govoriš o svojim planovima, kako ćeš komunicirati sa svojim gospodarom Subhanahu wa ta'ala. Prva stvar koja ti mora pasti na um i koju uvijek moraš imati ispred sebe je koja? Kako ćeš robovati svome gospodaru Subhanahu wa ta'ala. Na način na koji je to objavljen poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ili na način nekoga koji je svojim ištihadom određeni šerijatski tekst ili pogrešno protumačio ili ga je nepravilno preneo. Odmah ćeš reći šta? Ne na način koji je to premio poslanik Allahu ta'ala alihi wasallam. Jer tebe niko od učenjaka nije obavijestio o postojanju ženeta, nego se je obavijestio ko? Muhammedun alihi salatu wasallam. Pa zato ti čuješ kada on dobija od svoga gospodara objavu, čuješ ono što želiš čuti. Čuješ po ljepotama i večnim ti ženata. Čuješ kako ćeš u ženatu, inša Allahu ta'ala, biti obsluživan. Samo će te lijepe djevojke, jedna godina istih, ti bradavica nabreti, služiti inša Allahu ta'ala. Nemojte se samo zadovoljiti sa dvije. Sa 72 mi želimo da budemo skrbeni sa 72. Jer gospodar Subhanahu dana čovjeka nagrađuje u ovisnosti o njegovom nijetu, da. Ali čovjeka nagrađuje po nijetu, ali šta je ono što čovjeka uzdiže na deređu, pa da ovaj dostigne šta? Dostigne da uživa sa 72. Nemojte, e, znači, u temi smo šehovi, nismo zalutali, jel da? Šta ga tera da on nagradi čovjeka sa 72, a ne samo sa 2? Inša Allah i da dvije budu, inša Allahu ta'ala. Jedan, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. kako će on prihvatiti ono što mu je gospodar subhanahu wa ta'ala objavio. Znači, služit ćete djevojke. Služit ćete na ovaj i na onaj način, jel da? Znači, ti inša Allahu ta'ala, iz pehara ispunjeni, ispunjenim džernetskim vinom, jel da, koje niti opija i tako dalje i tako dalje. Jel da? Znači, dešava će ti se sve ono najljepše. I onoga trenutka kada pomisliš da si dobio i ono najbolje, da si dobio ono najkonkretnije, gospodar se subhanahu ta'ala ponudi ono najbolje. Otkriće se da ljudi gledaju njega, inša Allahu ta'ala. Da je pogledaju njegovo lice, subhanahu wa ta'ala. Neće ga obuhvatiti svakako, ali će ga vidjeti inša Allah. Ovo je ona žiza tvojeg imana koja se treba voditi, koja ti treba biti vodilja, da šta? Da ti ne smiješ prihvatati istihade ili mišljenja ili stavove koje su u suprotnosti sa djelovanjem i načinom na koji je poslanik alihi salatu wasalam vodio borbu na putu gospodara subhanahu wa da bi dostavljao ovaj din ljudima. Poslanik alihi salatu je ratovao, bio je ponižavan, bio je napadan, zbog čega? Samo iz jednog razloga. Samo iz jednog razloga. Da dostavi ljudima ono što mu je gospodar Subhanahu wa ta'ala naredio. Ali bez ikakvog kompromisa, bez ikakvog prihvatanja nekakvog dijaloga koji će možda odvesti u pogrešan pravac pa da si vjeru prikaže onakvom kakva ona nije. To će čovjek odvesti žena Šehović. To će sigurno biti razlog da čovjek uživa u blagodati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato gospodar upozorava i kaže zaista oni koji su se u vjeri svojoj podvojili pa su se i u tome razišli. Znači, podvojili su se u vjeri, e kad su se podvojili, ovi su rekli mi smo u istini, ovi su rekli ne, mi smo na istini i jedni i drugi su otišli u kufru ili u širku ili u zanaretu ili u bidatu, jel da? I poslije je gospodar Subhanahu wa ta'ala dao još veću fitnu, još veću smutnju, raspravljali su ko su spašeni. A i jedni i drugi su bili osuđeni na šta? Osuđeni na propast. Osuđeni su bili na šta? نتربص Imam Kurtubi, Rahimahullah, u komentaru ovih ajeta koje smo malo prije naveli, kaže فمن بدل وغير وابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين لحوض المبتعدين منه المسود الوجوه. Kaže oni koji ili su nešto izmjeni, ili su nešto izmislili, nešto su dodali u vjeri gospodara Subhanahu wa ta'ala, od čega on nije zadovoljan i uveli su u vjeru ono što gospodar Subhanahu wa ta'ala nije dozvolio, takvi su od onih matrudin, znači od onih koji su otjerani sa hauda poslanika sallallahu alaihi wa sallam i upravo će ti biti tamnih i crnih lica. Jer gospodar Subhanahu ta'ala objašnjava stanje onih ljudi koji su se podvojili u svojoj vjeri i nakon toga odmah objašnjava da neka će lica biti osvetljena, neka će lica biti tamna. Je tako? Osvetljena će biti lica onih koji su pokorno, bespogovorno, odmah prihvatali i samo su slijedili. I uvijek su govorili na bihi kullu min indi rabbina, ma vjerujemo u sve to, sve to od gospodara subhanahu wa Ali oni koji su zapitkivali, oni koji su zadirali u srž problematike, kako oni govore u navodnicima, Oni koji su htjeli da doznaju zašto je to tako. I nisu uspjeli u tome. I umjesto jasne objave gospodara Subhanahu wa počeli su slijediti one malo manje jasnije stvari koje su ih u sigurnu zabludu odveli, oni će biti na sudnjem danu ali ja dobila, šta? Biće potamljenih i crnih lica. Biće šta potamljenih i crnih lica. وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين. A najgore će biti otjeran i deportiran i udaljen onaj koji se suprotstavio džematu muslimana. Kaže to ko? Kaže Kurkubi Rahimahullah. Taj će biti najgore udaljen i taj će biti najgore i bojkotiran i najgore će biti ponižen na sudnjem danu koji, onaj koji se udalje od džemata, od džemata muslimana, od džemata kojeg je utemeljio poslanik Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, od onog džemata koji je striktno ne birajući sredstva, branio vjerodostojnost i izvornost sunneta poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Zašto? Da bi se dočepali hauda poslanika alaihi Zašto? Da bi njihova lica na sudnjem danu bila osvetljena. Zašto? Da bi zaradili zadovoljstvo i ljubav svoga gospodara, žele a oni koji su se odvojili od zemata muslimana, poput Haridija, kaže Kurtubi, poput e, Rafidija, poput Hedina i poput svih ostalih stranki koje su odbile da pokorno i slijepo slijede sunne poslanika Salavahu alihi wasallam zaista će biti od onih čija će lica biti na sudnjem danu potamljena i crna. Dalje nastavlja. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وصمت الحق također će se njima pridružiti znači evo metodologija alima kako ćeš prepoznati alima prepoznatiš ga po tome što ti neće sakriti ništa i ako ti objasni da je ova stvar ovaka budi siguran da će ti istog trenutka dati alternativu i rješenje da i onu suprotnu stvar prepoznaš da bi se i nje sačuvao. Zašto? Zato što je njegova obaveza da tebi pojasni koji je srednji put ahlu sunne vođema'a. Pa vidiš imama Kurtubija kako to lijepo objašnjava i kaže ovo su te sekte koje se propasti. Međutim, ne izostavlja ni za trenutak da čovjeka ne do Allah u kojem u nekom slučaju da ne ostavi nekoga od muslimana u zabludi koji slušaju o znanje o kojem on govori i odmah ti daje alternativu da ovo je to su te vjerske sekte od čijih se učenja trebaš čuvati ne smiješ to njihovo prihvatati zato što će ti biti potamljenih lica na sudnjem danu ali dobro se pričuvaj i ovih drugih i oni će biti potamljenih lica. Oni i oni koji su ih pomagali u njihovom dalaletu, u njihovoj zabludi. Koji su ti? وَكَذَلِكَ ظَلَمَةُ الْمُسْرِفُونَ فِي الْجُورِ وَظُلْمِ وَتَمْسِ الْحَقِّ Kaže također i oni nasilnici koji su pretjerivali u njihovom diktatorizmu, koji su pretjerivali u njihovoj apsolutnoj agresiji nad robovima Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji su se trudili da na svaki način Samsul Hak izbrišu i ponišu vjerodostojnost istine sa koje je poslat poslanik sallallahu alaihi wa sallam wa katlu ahlihi wa izlalihi to su oni koji su ubijali nosioce istine i koji na svakakav su mogući način pokušavali da ih poniže i da ih omalovaže. والمؤلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي to su oni koji su javno radili grijehe koji nisu dakle opominjali koji nisu odrastali od zla koji nisu pozivali na dobro, već su javno se radili al mustahkune bil ma'asi i koji su ljude čak i u tajnosti tjerali da čine te griješe. Znači ljude su šta? I u tajnosti tjerali da čine te griješe. I to je metod <clears throat> I to je metodologija koga? čehovi moji. To je metodologija ljudi koji odvraćaju od puta gospodara Subhanahu wa ta'ala. Zato je dužnost vjernika koji želi samom sebi dobro. Ako si ti postavio pred sebe ti, da ćeš voljeti gospodara Subhanahu wa ta'ala, da ćeš se odricati u ime svoga gospodara Subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što si željan njegove robe zato što ti želja da od njega zaradiš njegovu milost. Jer očekuješ da budeš fa emma levina bjedvat uđuhuhum ففي a oni čija će srca, čija će lica biti ožarena i svjetla, oni su u milosti svoga njihova gospodara. U njoj će vječno ostati. Ako želiš da budeš u milosti svoga gospodara, ako želiš da uživaš večnu blagodat svoga gospodara, onda ćeš ti sebi po, e, za dužnost postaviti šta? Ono što ti je poslanik Ali Hrvatsko se nam ostavio za, za dužnost. Da ništa ne mijenjaš, da ništa ne dodaješ, da u tome ustraješ i da drugi u to pozivaš. I da u druge šta u to pozivaš. Od učenjaka ahlu sunna od džema'a ima onih koji govore da se ovaj ajet odnosi na kršćane, na, na kršćane jevreje. Tako? Ima malih, rahmatullahi ali kaže innama hadihi aje li ahli qible. Kaže, ovaj se ajet odnosi na one koji se okreću prema kibli. Koja je? Oni koji su razvojili vjeru. Razvojili su vjeru. Stvorili su tabore, stvorili su skupine, zaradili su u gospodara Subhanahu wa ta'ala. Crna lica, a neka će lica biti osvetljena. Ima mali kaže ne kaže, ovaj se ajet odnosi za ahlul za one koji se okrešu prema, okrešu se prema kibli. Zato je izuzetno važno da zna da je ovo iskonska borba koju vodi sa svojim šeitanom, koju vodi sa svojim neprijateljem, zašto? Da bi zaradio milost i rahmet svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, jer znaj ukoliko se boji gospodara. Ukoliko ti njega voliš, ukoliko tražiš od njega da te učini od njegovih slugi, od njegovih e, vojnika, znaj da te gospodar subhanahu wa ta'ala ni za moment neće prepustiti samome sebi, niti će te prepusti zabludama, niti će te prepustiti ištihadima i pogrešnim stavovima nekih ljudi koji su možda imali dobar mir, ali jednostavno nisu pogodili istinu Neće gospodar Subhanahu wa ta'ala dozvoliti da zalutaš ako si ti sa njime iskren. Zašto? Zato što će ti uvijek dati smjernice i putokaze da će ti da se dočepaš nekoga koji će ti njegovim izumom ukazati na put istine i to je emanet koji je on ostavio ovom umetu jer se u ovom umetu ništa slučajno ne dešava. Zato je gospodar subhanahu wa ta'ala rekao da će pomagati iskrene učenjake koji će pomagati ovaj din dao je ovoj vjeri učenjake koji su poveli bajrak ove vjere u trenutku kada se to najviše od njih zahtjevalo i u tom kontekstu šejh Ahmed ibn Hanbel rahimahullah kaže Alhamdulillahi الذي جعل fi kulli zemanin فترة من الرسل وبقايا من أهل العلم Allahu hvala koji je dao poslanike u svakom periodu, a i ostatke od učenjaka koji će njih slijediti. Uč, ostatke, uče, to je učenjake koji će šta? Njih slijediti. Zašto? Jed'une men valle ilal huda. Jer će oni, jer će oni pozivati one koji su e, zalutali, pozivat će u uputu وَيَحْبِرُونَ عَلَى اَدَاهُمْ a i strpljivo će podnositi uvrjede, napade, vrijeđanja, pljuvanja, omalovažavanja, neistine i laži, strpljivo će podnositi šta sve to od strane onih koji će im to, koji će im to podmijeti. Jer nije jednostavno i mala stvar u pitanju. Već je u pitanju šta, kako ćeš ti zaraditi dženetove gospodara Subhanova I to je bitka. I to je borba u kojoj svaki jedan od nas treba šta? Svaki jedan od nas treba izdržati. A da bi čovjek izdržao u takvom u takvoj vrsti sukoba između njega i Allahovog neprijatelja treba biti dobro pripremljen. Treba biti šta? Dobro potkovan. Treba znati da se bez džihada na putu gospodara Subhanahu wa ta'ala ne može iskupiti. A taj džihad će moći biti kod njega ne samo u onom pukom smislu, pa da je to navodi Allahu akbar. To je najbolja vrsta džihada u islamu. To je u, u vrhunac islama, jel da? Međutim, šejh Abdurrahman Saadi kaže da su dvije vrste džihada. Kaže da šta? Da su dvije vrste džihada. Džihadun yuktadu bihi salahu muslimine wa islahu fi akaidihim wa ahlakihim wa, wa kaže da je kaže prva vrsta džihada. Kaže onaj džihad sa kojim se želi postići dobrobit zajednice muslimana popravljanje njihovog morala, njihovog ahlaka, džihad sa kojim se treba ispraviti akida muslimana, džihad sa kojim se treba ispraviti svaka stvar njihovog dunjaluka i njihove vjere i to će se postići ilumskim terbijetom znači islamskom, islamskom naučnom edukacijom, da bi se nakon toga postigla druga i konkretna deređa džihada kada će muslimani ustati da oružjem odbrane čast ove vjere, da oružjem odbrane napade i uzvrate agresiju neprijatelja Allaha i njegova poslanika, i svih onih koji žele zlo ovoj vjeri bez obzira da li se radi o nevjernicima, da li se radi o mušnicima, da li se radi o munaficima ili se radi o ljudima koji putem novotarija uništavaju vjeru uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu Allaha subhanahu wa ta'ala Zato mi kažemo šehovi za stvar u kojoj se nalazimo jeste stvar o kojoj vrijedi razmišljati i jeste stvar za koju se vrijedi zalagati i jeste stvar za koju se vrijedi boriti ako ne odstupaš od onoga u što te gospodar tvoj subhanahu wa ta'ala pozvao. Zamislite poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je došao među svoj narod, kada je djelovao među svoj narod, prva stvar u koju je on pozivao jeste bila da ljudi očitavaju da nema Boga osim uzvišenog gospodara subhanahu wa ali šta je ono što je pomoglo poslaniku alihi da ljudi prihvate ono u što ih je on pozvao. To je bila njegova moralna osobina koju mu je gospodar Subhanahu wa dao. Koja je to bila moralna osobina, dragi moji? Da povjerljivošću i istinoljubivošću dostavlja ljudima emanet od gospodara Subhanahu ta'ala i da od ljudi ništa ne očekuje, da od ljudi ne očekuje nagradu, da ne očekuje da bude pohvaljen i da šta da se prema Allahovim robovima postavi kao prema svojoj braći, a da se prema tim ljudima ne postavlja kao neki autoritativan tip koji će upravljati njihovim mozgovima, upravljat njihovim ličnostima i pokretaće one šahovske poteze i postavlja svakog jednog od njih na mjesto koje on želi, na mjesto na koje on želi da ih Naprotiv, poslanik je alihi salatu bio On je bio skroman. On je dostigao kulminaciju skromnosti kada bi ljudi došli sa strane da pitaju o poslaniku alihi salatu ne bi ga prepoznali među ashabima od njegove prevelike skromnosti. Međutim, ipak bi ga prepoznali po znakovima na njegovom licu, a njegovo lice nije bilo lice lažica, već je njegovo lice bilo lice čovjeka koji je sa sobom nosio istinu, koji je sa sobom nosio pravdu, koji je sa sobom nosio milost Allahovu subhanahu wa ta'ala, to je bilo lice na kojem je svaki čovjek mogao pročitati šta mogao je pročitati da ukoliko se prihvatite onoga s čime me je moj gospodar Zemlešanu uposlao, bit ćete spašeni. I to je dendena na, u životu na ovom svijetu vraća. Nema druge dendene. Dendena je kako optati, kako ustrajati i kako se sačuvati podvajanje u vjeri. Kako se sačuvati podvala koje se mogu udaljiti od ljubavi prema svome gospodaru, subhanahu wa ta'ala, kako se treba sačuvati onoga što će se udaljiti od njega i ne samo to, nego to treba se čuvati onoga što će se udaljiti i volijadu bila izazvati sržbu gospodara Zrnašanu prema tebi. Gospodar voli čovjeka kada se kraje on je sretniji kada se čovjek pokaje nego li onaj čovjek koji je izgubio svoju jasalicu negdje u pustinji, pa je našao i obradovao se što će preživjeti jer je na njegovoj jahalici bilo šta, bila njegova hrana i piše, Poput onog čovjeka o kojem poslanik Alehi Salatu kaže da je taj i taj čovjek izgubio svoju jahalicu na njoj je bila njegov, njegov zad, znači hrana, njegov piće, pa je stav skrhan i ubijen u pojam. Sjeo po drvo, pa je gospodar Subhanahu ta'ala dao, pa mu se jahalica vratila i kad je ugledao jahalicu od prevelike radosti, rekao, znate li vi dobro šta je rekao, rekao je ono što ga je možda u trenutku, recimo, izjelo iz vjera. Ako ćemo suditi šerijatom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer znamo da i djela i riječi izvode iz, izvode iz vjere. A ne samo ono što čovjek ima i srcu, u srcu. Pa kada je vidio, rekao je Allahuma ente abdi wa ana rabbuk. Ahta ami šiddati Rekao je šta? gospodaru moj, Allahu moj, ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Pogrešio je od prevelike radosti. Gospodar se subhanahu wa ta'ala šta raduje teubi, raduje se pokajanju čovjeka više nego li što se ovaj obradao svojoj šta svojoj jahalici. I zaista gospodar subhanahu wa ta'ala voli kada se njegov poslanik alihi salatu oponaša, zaista gospodar subhanahu wa ta'ala voli kada ljudi rade ono što je radio njegov poslanik sallallahu alihi zaista gospodar subhanahu wa ta'ala voli kada se njegovi robovi u vjeri ne podvajaju, kada njegovi robovi u vjeri ništa novo ne izmišljaju, kada njegovi robovi ne podvaljuju svojoj braci kada njegovi robovi odbacuju sve ono što je strano njegovoj vjeri, već slijepo, njemu i bez pogovora i poslušno praktikuju ono što im je on od harama zabranio, ono što im je on od halala dozvolio, jer gospodar subhanahu wa ta'ala voli kada vidi svoga roba da živi, da postupa onako kako je to radio poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam. I ovo je kulminacija ljubavi vjernika prema svome poslaniku. Zato će vidjeti da će na sudnjem danu oni koji su promjenili, oni koji su dodali, oni koji su usaglasili društveni moment sa islamom, a nisu postavili uslov da se društveni moment počini islamu, vidjet će na sudnjem danu kako će ovi biti udaljeni od hauda poslanika sallallahu ta'ala alihi wasallam, kako to kaže ima El Kurtubi. Dok oni koji su bez ikakvog razmišljanja išli, branili i trudili se da se džema osnuje na temeljima Kur'ana i sunneta zadovoljstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i u suglasnosti sa obhođenjem njihova, njihova, poslanika sallallahu alaihi wa sallam vidjet će ih kako će na sudnjem danu uživati pored hauda poslanika sallallahu alaihi wa sallam u njegovom društvu inša Allahu zato mi kažemo da je stvar ozbiljna. Kažemo da, je, da stvar iziskuje veliku žrtvu. Kažemo da stvar iziskuje jednu veoma važnu stvar, Koja je ta važna stvar? Ostati u džematu muslimana. Džemat koji se pridržava Kur'ana i Sunneta, a to se lahko može vidjeti, lahko se može primijetiti, imaš učenjake koji su te uputili kako ćeš to raditi. Ali ne one ljude koji su prikrili znanje, ne one ljude koji su obukli odjeću učenjaka, međutim ono što rade nije u suglasnosti sa sunnetom poslanika Alehisa. Jer Ahmed ibn Hanbal, imamu ahlu sunna od džema'a, je gospodaru što je on dao učenjake koji će sačuvati vjeru. Ali e, e, nakon toga nastavlja šta? Nastavlja i kaže da će oni uspjeti uzvratiti laži i prevare onih koji lažu i podnešu. I kakvi će uspjeti da onemoguće se u ilu džahirin, da onemoguće pogrešna tumačenja neznalica takvi će uspjeti da uzvrate onima koji se žele preko vjere gospodara subhanahu wa ta'ala Allahove milosti na način na koji to poslanik alihi sallatu nije činio. Jer ne želimo da ulazimo u nijete, pa da okrivljavamo, da optužujemo, nećemo tako činiti. Mada neki žele da nam to prikače, međutim ponovo kažemo, da možda i oni to rade, zato što žele hajr, ali vallahi kem min muridi daju tibuhu, kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, koliko je onih koji žele hajr, ali ga nikako ne mogu pogoditi. Zašto? Zato što čovjek u trenutku kada prepusti stvar, sunneta poslanika ali i u ruke čovjeka koji se ne boja Allaha, u ruke insana koji vjeruje da poznaje vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala a ne zna stanje dženneta ne zna stanje džehennema ne priznaje gospodara subhanahu wa ta'ala za apsolutnog suca koji će ljudima na sudnjem danu presuditi pravedno i se lako će smjestiti tamo gdje je zaslužio od ovog čovjeka koji ne smata ove stvari se din ne može preuzimati, dragi moji šehovi. Din se od takvih šta ne može preuzimati. Zato je u vjeri ostavljeno da se vjera preuzima od ljudi koji su se dokazali svojim znanjem, od ljudi koji su se dokazali svojom žrtvom, svojim džihadom, od ljudi koji su se dokazali kao oni koji su željeli hajr islamu i muslimanima. Vjera se preuzima od ljudi koji se trude da se među muslimane e, ne podmetne svađa, da se među muslimane ne podmetne razlog, da se ne izazove među muslimane situacija od koje ćemo svi kasnije patiti i ono što ćemo svi kasnije skupo platiti. Vjera se uzima od ljudi koji se daju raspoznati time što te zavoljeti u ime gospodara subhanahu wa ta'ala, time što te pozvati u džemat Kur'ana i sunneta, time što ćeš ti njega zavoljeti i trudite se da dostavljaš vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala, a nećeš se okretati na ukore onih koji kore. Zašto? Zato što ukor onih koji kore na sudnjem danu, ako si ga ako si to istrpio Allaha radi, na sudnjem danu njihov ukor će ti biti pohvala gospodara Subhanahu wa ta'ala. A to je naša dendana. Da nas gospodar Subhanahu wa ta'ala pohvali na danu kada osim iskrenog imana i dobrog djela kod gospodara Subhanahu wa ta'ala ništa drugo neće važiti i ništa drugo neće prihvaćeno i ništa drugo neće prihvaćeno biti. Gospodara Subhanahu wa ta'ala molim braćo, molite ga i da nas uputi i da nas učvrsti na putu njegove upute. Da nam da moć razabiranja i pronicljivosti te da možemo prepoznati pravilno shvatanje Kur'ana i sunneta. Da nam da društvo bogobojazni koji se preko njegove vjere žele dočekati ahireta a da nas sačuva društva i savjeta onih koji se preko vjere gospodara subhanahu wa ta'ala žele dočepati dunja dunjalučkih užitaka iako vjeruju i nadaju se da to rade Allah gospodara subhanahu wa ta'ala molite braću a i ja sa vama da ne zaboravimo da ne smijemo u vjeri gospodara podvojeni biti, da se ne smijemo u skupine razvojiti, ali da moramo pomagati riječ istine, da moramo pomagati ono što nam je objavljeno i da sa ni za trenutak od toga ne odstupamo, jer svoje ne odstupanje od istine na sudnjem danu će se iste kako isplatiti kada te gospodar nagradi džennetom, kada te gospodar nagradi kurijom i kada te na koncu svih blagodati gospodar nagradi gledanjem u njegovo veličanstveno lice subhanahu wa ta'ala. Zato je izuzetno važno šehovi moji. Ja sam večeras imao nešto sasvim drugo na, na pameti da razgovaramo, ali eto, otišlo je u sasvim drugom pravcu. Biće i druge prilike, inša Allah. Zato je izuzetno važno, dragi moji, da tražiš od gospodara ukusu, da tražiš shvatanje suneta poslanika Alića, da tražiš od gospodara da, te učini iskrenom slugom ove vjere i da tražiš od gospodara Subhanahu wa ta'ala da te opskrbi društvom ljudi koji će biti iskreni, ljudi koji su bogobojazni, ljudi koji će se svojim nasišatom, svojim dijelom približiti milosti Toga gospodara, a i ti njih inša Jer onaj od koga ti nemaš koristi, onaj koji te uvijek e, e, koji uvijek stvara kod tebe sliku koja će te dovoditi u stanje zbunjenosti od takvog insana hajra nemaš. Kaže poslanik Ali Sratu Salam, bit se Fatima, u bit se Mordija. Pa prokleta dojlja i proklet onaj koji se od te dojlje, dojlje podojlje. Kako? Znači, vjernik ima za zadatak samom sebi da postavi samo jednu stvar. Kako zadaviti djelat uzvišenog gospodara Suhana. wa Jel da? Ali prije toga kako zaslužiti njegovu milost, njegovu blagodat, kako zaraditi šta prije svega zadovoljstvo uzvišenog gospodara Subhanahu wa I tada se počinju dešavati čuda. Počinju se dešavati čuda, braćo, koja su bila povod da ljude kratke pameti u malo dana odvedu u zabudu. Ali vjernice iskrene Allahove robove ne. Koja su to čuda? Da će ti gospoda Subhanahu wa ta'ala da od kerameta doživljavaš ono što drugi ne mogu doživjeti. I kada govoriš Možda će se neko razumjeti, a možda će se većina šta odbaciti. I to je sunet Allaha subhanahu wa ta'ala u kosmičkim razmerima, jer on kaže وَقَلِيلُ مِنْ ibadije Šekur, A malo je onih robova mojih koji su mi šta? Koji su mi zahvalni. Molite gospodara subhanahu wa ta'ala. A i ja sa vama da budemo o temo njim, inša Da budemo o te na njim inša Allahu ta'ala i da pred gospodara subhanahu ta'ala stanemo čovjekom i ozarenog lice inša Allahu ta'ala i da od nas izbija nur na sudnjem danu i da uživamo u društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer nismo ni za koga ni za šta marili već smo marili samo za zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala koje smo molili, molimo i molišemo danas sjesti u društvu sa njegovim poslanikom, u društvu sa ulemom, u društvu sa šehidima i sa iskrenim pobožnim ljudima koji mi za se nisu šta postupili od na čemu je bio poslanik Ali Sratu sram, jer ništa drugo nije očuvalo izvornost i originalnost ovog dina, osim čega, osim onih učenjaka i muđahida koje je gospodar Subhanahu wa odredio da odbrane vjerodostojnost i istinu svoje vjere. I nemaš drugog izvora. Ili ćeš biti ušelja, ili ćeš biti šta? Muđahid. Ili ćeš u najmanju ruku, u najmanju ruku, eto, biti od onih koji su pokorni učenjacima i pomažu muđahidima. Četvrta grupa ne postoji. Postoji grupa onih koji će ukrasiti, onih koji će uljepšati. Međutim, ta grupa ne dolazi u obzir i od te se grupe ništa ne prihvata, već se prihvata od toga, Prihvata se od onoga kojeg poslanik Ali se nam kaže da je najbolji šehi, jel onaj koji stane pred vladara i kaže mu u ist, istinu u lice, pa ga ovaj zbog toga ubije. Znači u pitanju je da? Jer ne može to svako shvatiti. Jer moment u kojem živimo. U kojem Znači društveno raspoloženje kod ljudi, ekonomska kriza, znamo da je teška. Siromaštija je sa svih strana e, pritisnula leđa, jel da? Nakon toga e, izuzetno, izuzetno dinamična društvena kretanja. Ti si bombardovan propagandama, ti si bombardovan kampanjama sa svih strana. Ne možeš ih izdržati. Mora neko posustati od jadu jel da? Ali neće posustati oni kojima je cilj Neće posustati oni koji su se ugledali, ugledali na svoga poslanika, nakon toga na selefe, nakon toga na učenjake ovoga umeta. Jer je gospodar Subhanahu wa ta'ala svakoj zajednici nakon poslanika ali sram, u svakom vremenu dao ljude koji će pomagati ovaj din. Od tebe zavisi koliko si išla sa gospodarom Subhanahu wa ta'ala i da li si zaista u stanju da prepoznaš poziv u dženet gospodara Subhanahu wa ta'ala. Ko prepozna taj poziv, inčane hajran sa hajran, kaže poslanik Ali šaran, Ako je dobro, pa našite dobro. Fe inčane, o inčane šarran sa Ako je zlo, pa vidjet će, zadesit će ga zlo na sudnjem danu, on jadu bilja. Femen ođe da želi zalik, ako ne nađe sebi dobra na sudnjem danu, kaže poslanik Ali Sram, kada je u mene illa nefse i neka ne kori nikoga osim samoga sebe. Neka ne kori nikoga osim samoga sebe. Gospodara subhanahu wa ta'ala molim da nas iz vremena fitneluka izvuče čistog, iskrenog i pravog imana i zdrave pameti iz fitneluka u kojoj se umet islama nalazi. Fitneluk u kojem se i najmudriji i najsposobniji ne mogu jednostavno snaći. A gospodar je taj koji uslišava, gospodar je taj koji je kada da popravi stanje, samo njemu prepuštamo stvar, o asiru za en ilhamdulillahi, rabbil alamin, wa Allahu khairan.